Kada bi nekoga vidio od muslimana da klanja kod Kjabe u mekanskom onome periodu prije hiže, udario bi ga, gurnuo bi ga, napao ga i udarcima i riječima. Nije dao mira muslimanima. Pa Allah vidje u njemu hajr i uputi na I koliko i koliko je takvih primjera bilo.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 Kaže, otprilike prije 15 godina bilo nas je šestero koji smo po imenu bili muslimani. Na jednom brodu egipatskom koji je prosjecao vode i valove Atlantskog okeana okrenut prema svome cilju u Yorku. Na tome putovanju bilo je 120 putnika i putnica. Među njima nije drugih muslimana bilo. Dakle, od svih ovih putnika 120, samo je njih šestero bilo muslimana, a i to šestero i mene samo. Kaže, na um nam je palo na je putovanju da klanjamo džumu namaz. Iako nisu je klanjali prije.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 Tako da je to posebno neobično bilo da se pojavi to. Nakon namaza, mnogi su nam prišli čestitajući nam što smo uspjeli da tu svoju svetkovinu uspostavimo, da što smo to završili. Ne znam ni čemu se radi, ali vidi da, je nešto vjersko, da se nešto vjersko obavlja. To je ono što su oni ovaj, vidjeli od naše namaza i razumjeli, vidjeli da je nešto fino, nekima se i sviđalo i tako dalje. Ali jedna gospođa kaže iz ove velike skupine, kasnije smo saznali da je ona kršćanka iz Jugoslavije.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 Dakle, svašta im tada rekla tom prilikom. Ovo opisuje Sejid Kutub, ako mognete, to potražite u svome tekstiru. treći džuz, u trećem tomu, e, stranica 1786. Malo se razlikuju stampe, e, ali ko to nađe, inša neka nam neka nam to donese.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 Ja sam se na lijep kulturan način opravdao, izvinuo se da soba ima samo jedan krevet, a taj krevet je samo za jednu osobu. Pa ona reče, često se dešava da može jedan krevet biti za dvoje. Tada sam bio prinuđen da pred njenim bezobrazlukom i pokušajem da uđe nazor na silu, da zatvorim vrata pred njom i ona da ostani van sobi. Čuo sam kako je udarila o pod drveni. Na prolazu, jer je već bila opijena alkoholom. Pa reko, Elhamdulillah, hvala Allahu, ovo je prvi belaj. Dakle, on je svjestan da, da belaj tek Da ispit tek počinje. Ali sam osjećao ponost.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 ima pred smrti je pa reci la ilaha illallah da kao musliman odeš na ahiret. A da mu je on odgovorio, ja zbog la ilaha illallah dajem svoj život. A ti mi kažeš da prihvatim islamu i da kažem la ilaha illallah. Ti koji si prodao la ilaha Allah i koji živiš preko toga la ilaha illallah a pa je u stvari Sejid Kutub Rahmetullahi Alehi dao vaz i ders tome koji je po službenoj svojoj liniji i zaduženju došao da mu vas.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 Jedna riječ samo koju trebaš završiti svojim potpisom. Zatim traži šta god hoćeš sebi i svojoj braći. Nečekavši odgovor, otvorio je tepter koji mu je bio u ruci, govoreći, napiši moj brate, ove riječi samo, ja sam pogriješio, ja se izvijavam.